bir narsa zararlik bo'lsa, shundan ogohlantirib qaytarishdilar. Qiyomatgacha bo'lgan bir zarar bo'ladigan narsalardan ogohlantirishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatgacha bo'lgan ummatni ogohlantirib ko'p narsalardan ogohlantirdilar bular qiyomatning alomatlari boblarda zikr qilingan men hozirda o'tgan darslarimizda ham ba'zi bir o'rinlarda ishora qilib o'tgan bo'lsak ham hozirda shu hadislarning matnlariga ishora qilib o'taman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islomni olib kelgan vaqtlarda g'arib bo'lganligini va shu g'ariblikka qaytishligi bilan ogohlantirdilar bismillahi rohmanir rohiym إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها shu g'urbat hadisini yigirmatadan ko'proq sahoba rivoyat qildi hadislarning ba'zilari shulardan iborat abdulloh ibn umar roziyallohu anhu ana bu hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildilar islom g'arib bo'lib boshlangan va kelajakda g'ariblikka qaytadi xuddi boshlangandek va ikki masjidning o'rtasi ya'ni madina bilan makka masjidini o'rtasida islom to'planib qoladi ilon iniga to'plangandek dedilar g'urbat hadislarini abu hurayra roziyallohu anhu ham rivoyat qilgan bu kishi rivoyatlarida bada al islamu g'ariban va sayaudu kama bada g'ariban fatuba lil g'uraba islom g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qanday boshlansa shunday qaytadi va g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar g'arib degan narsa biz ba'zi o'rinda islom bir rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan vaqtlarda odamlarga ajablanarlik bir tushunilgan bu qanday yo'l bu butun ajdodlarni yo'lini tashlashu degan mazmunda shu g'arib bo'lib ko'ringan odamlarga notanish bo'lib ko'ringan bitta ma'nosi yana bir ma'nosi shuki g'arib degani islomga amal qilgan odamlar odamlar o'rtasida g'arib bo'lib yashagan uni so'zini odamlar qabul qilishmagan va shu g'ariblik belgilariga ishora qiluvchi hadislarda ba'zilarda savol qilinganki g'ariblarning kim ekanligiga fatuba lil g'uraba alladina yuslihuna ma afsadannasu min ba'di min sunnati. G'ariblar kimlar? Odamlar mendan keyin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Buzishgan sunnatlarimni isloh qilib o'nglagan kishilar dedilar. Hamma odam birdan ojiz bo'lib olganda g'aribman deb bu g'ariblarga jannat to'sin degani meni haqqimda deyishlikka haqqi yo'q magar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bayonlari tafsirlariga tushsa shuni umid qilishligi mumkin ya'ni odamlar buzgan meni sunnatimni isloh qilib o'nglagan kishilar dedilar islom g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qaytadi deb hadis sharifni aytganlarida ba'zi rivoyatlarda abu dardo va abu al voilaasqa anas ibn Malik roziyallohu anhu ajmain shulardan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom g'arib bo'lib boshlangan boshlangandek g'ariblikka qaytadi deganlarda ashoblar qolu ya rasululloh mani va manil g'uraba g'ariblar kimlar deganlarda aytdilarki allazina yasluhuna idza fasadannas. Odamlar buzilganda ular salohiyatda qolishadi. Va la yumaruna fi dinillah. Allohning dinida unaqa janjal qilishmaydi. Yo'inki ba'zi rivoyatlarda va la yumarisuna birolar bilan Allohning dinida murosa qilishmaydi. keling bu islomda endi mana hukmini bu odamlar qabul qilmayapti bunisini tashlab turaylik degan vaqtda murosa qilmaydi bir ma'nosi shu ولا يكفرون أحدا من أهل التوحيد بذنب ahli tavhidlardan biror kishini gunoh sababli kofir demaydi g'ariblar shular dedilar demak ahli tavhid shirkdan salomat bo'lgan aqidasi shirkdan pokiza bo'lgan kishilarni birortasini kofirlikka nisbatlamaydi ba'zi rivoyatlarda g'ariblar kim degan savolga javob berganlarki unasin solihuna fi unasin su'in kathirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum ko'p yomon odamlarni ichida salohiyatli bo'lgan kishilar g'ariblar dedilar ularga itoat qilmaydigan odamlar itoat qiladiganlardan ko'ra ko'proq dedilar. Shuni ham bilib qo'yishimiz kerak, birodarlar. Ya'ni biror bir ko'pchilik bilan quvonishlikka haqqimiz yo'q. Jamoa, ya'ni jamoa deb nima aytamiz? Ko'pchi jamoatda. Avval jamoa kalimasi kelmayapti. Ahli sunna val jamoa. Ya'ni sunnat ahli bo'lishlik kerak oldin oldin jamoa ko'pchilik tashkil qilinmaydi birodarlar avval ahli sunnah bo'ladi ya'ni sunnat ahllari bo'lishi kerak keyin undan keyin vov bilan atf qilamiz ahli sunnalardan tashkil topgan jamoani ahli sunna val jamoa deymiz mana bu kalimani o'ziga diqqat qilsak ham o'zimiz shu ma'no o'zi chiqaveradi birodarlar ana siz agar ahli sunna bo'ling oldin sizga itoat qiladigan odamlar birdaniga kamayib ketadi har bir hayotga sunnatni tadbiq qilganingizda jamoaning bir qismi orqada qolaveradi tushib qolaveradi birodarlar bir o'ziz bir jamoani yetalang yetalangda birinchi sunnatni tadbiq qilishlikni boshlang o'zingizda va o'zgalarda shundan keyin sekin asta sunna ahli ozayib boraveradi jamoa ham ozgina bo'lib qoladi u ko'pchilik degan ma'nosi bid'atmi yoki boshqa kufrmi shirkmi shundan tashkil topgan ko'pchilik qo'pol qilayotganimizda tuyoq hisobida soni ko'p bo'lgan odamni ahli sunna va jamoa demaydi birodarlar bu bir tuyoq hisobida agar ta'bir joiz bo'lsa hatto avval ahli sunna bo'lganingizdan keyin jamoa tashkil bo'lishligi o'zi qiyin bo'lib qoladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llari birinchi shu ahli sunna va jamoani barpo qilganliklari avval har bir odamni ahli sunna qilolmaganlar o'zlarini yo'llariga ergashtirganlar shundan keyin jamoa tashkil bo'lgan demak g'ariblar kimlar degan narsani biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannat g'ariblarga bo'lsin der ekanlar jannatni g'ariblarga va'da qilib duo qilib xayr qildilar demak biz g'ariblar kimligini ham g'ariblarga bo'lsin degan zotdan tafsirini olishimiz kerak u kishining tafsirlari mana bu hozirgi bayon qilinayotgan tafsirlardir ba'zi vaqtda g'ariblar kimlar deganlariga al farroruna bidinihim dinlarini olib qochganlar ko'p odam qochadi birodarlar dunyosini olib qochadi ba'zi odam salomatligini olib qochadi bu yerda havosi menga munosib bo'lmayapti deydida tandurustligini olib qochadi yoki bu yerda tursam molimga futur yetyapti deb molini olib qochadi yoki farzandlarini olib qochadi Bu g'ariblar chi dinlarini olib qochgan. Mana ashablar g'ariblar bo'lishdilar. Ashablarning ba'zilari badavlat edi, ba'zilari o'rta hol edi, kambag'allari ham bor edi. Lekin umuman hammalari dinlarini olib Madinaga qochishdilar. Mollarini qo'yib ketishdilar hammalari. G'ariblar shular. Bizga bu g'arib degan narsa bir odam agar dinini ham qo'yib ketgan bo'lsa molini tashlab ketgan bo'lsa g'arib bo'lmaydi birodarlar hamma narsani qo'yishga rozi bo'lsa ham dinini qo'ymaydi dinini o'zi bilan oladi ya'ni bu degan so'z uyda ham dini birga bo'ladi ko'chada ham dini birga bo'ladi va boshqa shaharga borsa ham dini bilan boradi va hamda mahbus bo'lib qamalib qolsa ham dini bilan turadi dinini olib qochib yuradi doim hamma narsasini qo'yishga rozi bo'ladi ammo dinini qo'ymaydi mana bu odam g'arib chunki hozirgi vaqtda juda ham g'arib bunaqa odam odamlar aytadiki bu nodon deydi shuncha molingga deydi axir bir murosa qilsang shu mollaringga putur yetmasdi deydi u o'zining qalbida juda qiymatbaho narsasi bilan bizga ketayotganligini bilmaydi uning uchun o'sha odamga o'xshagan bir g'arib bo'lmoqligi kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dinlarini olib qochganlar deb aytdilarki yab'atuhumullohu azza va jalla yawmal qiyamati ma'a Isa ibn Maryam alayhissalam alloh taolo qiyomat kuni bu dinlarini olib birga qochgan g'ariblarni Isa ibn Maryam bilan qiyomat kuni mahsharda birga turgizadi dedilar. Iso alayhissalom g'arib edilar. u kishi doim dinlarini olib qochib dinlarini olib yurardilar u kishini bir maskanlari yo'q edi qayer kech kirsa shu yerda yotgan ekanlar iso alayhissalom doim quvg'inda shunday bo'lganlar shu dinlari ammo birga bo'lgan u kishini rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yana bir hadisi muboraklarida bakr ibn amrinil muasiriydan rivoyat qilingan hadis sharifda roziyallohu anhu tuba lil g'uraba dedilar g'ariblarga jannat bo'lsin deganlarida allazina yumsikuna bi kitabillahi hina yutrak va ya'maluna bis sunnati hayna tutfa bu rivoyatlarning asosiy nimasida ya'maluna kelgan ekan ba'zi rivoyatlarda ya'lamuna bis sunnati hayna tutfa ham kelgan ekan Allohning kitobidan voz kechilinganda mahkam ushlagan kishilar g'ariblar dedilar. Va sunnatniga amal qilganlar sunnatni nuri o'chirilayotganda Yonki sunnatni o'rgatganlar sunnatni nuri o'chirilayotganda mana bu kishilar g'ariblar dedilar. Mana bu hadis shariflarga bir diqqat berar ekanmiz. bizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatgacha bo'lgan ummatni avvalda birinchi g'ariblarga o'zlarining ummatlarini oxirlaridagi g'ariblar bog'lanishligini shular bilan birga bo'lishligini bashoratini berdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p vasiyatlarni qildilar agar biz shu vasiyatlarga diqqat qilar ekanmiz hamma vasiyatlari kitobi sunnatni mahkam ushlashlikka bog'lanib shu fikrga kelib to'xtaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlarini biz birodarlar o'zimizni biror bir qadrdon odamimiz qilib ketgancha vasiyatni ushlagancha ushlamaymiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi vasiyatlarni bizga qo'yib ketdilar shu vasiyatlardan ba'zilari shundan iborat إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه to'g'ri odamlar vasiyat qilganda mana molimni bu yerga bering yo bu narsani bunga bu farzandimga xos bo'lsin degan narsalarni vasiyat qiladi payg'ambarlar oltin kumush qo'yishib ketganlari yo'q qon bilan hadisi muborakni bu musulmonlarning qalblarida va ba'zi bir varaq ba'zi narsalarga yozilgan holatda qo'yib ketdilar bu narsani qur'oni karimga olloh kafil bo'ldiki biror harfiga putur yetmagan holatda saqlashlikka hadisi muboraklarni alloh subhanahu va taolo o'zi bu hadislar ilmini saqlab qoladigan ulamolarni tarixda hech qachon uzmadi mana bular bilan hadisi muboraklari saqlanib qoldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu saqlanib qolishligini o'zlari ollohning bildirishligi bilan xabar berdilar men sizlarga bir narsa qo'yib ketyapmanki agar buni mahkam ushlasanglar hargiz adashmaysizlar dedilar ollohning kitobi va payg'ambarining sunnati deb qo'ydilar sunnat takror aytamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari buyurgan so'zlari va hamda ba'zilari bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilganlar ba'zilari bo'lsa huzurlarda qilingan vaqtda uni taqrir qilganlar ya'ni buni man qilmaganlar mana bu narsalar sunnat bo'lib qoladi alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir roshidin al mahdiyin tamassaku biha. Meni yo'limni, ya'ni sunnatimni, sunnat ma'nosi mana hammamizga tushunarli birodarlar. Meni sunnatimni mahkam ushlanglar va xulafolar sunnatinigina deb qo'ymadilar. Xulafo kalimasini ar-roshidin al mahdiyin, roshid mahdi bo'lgan hidoyatdagi ya'ni kitobi sunnat bilan hidoyatlangan kitobi sunnat bilan odamlarga roshid to'g'ri yo'lda bo'lgan xulafolarni sunnatini ushlanglar dedilar xilofat aslida bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yilda barbod qilindi birodarlar islomning ashaddiy dushmanlari tarafidan xilofat bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yil allohu alam milodiy sanada barbod qilindi lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda hamma xulafolarning sunnatini ushlanglar demadilar xulafoi roshidina mahdiyin mayli u keyingi xulafolarni davrlarda qandaydir bir zulm haqiqiy islomni hayotga tadbiq qilishlik bo'lmasa ham bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yilgacha davom etgan mana bu narsa endi xulafoi roshidin al mahdiyin bu zamoni saodatdan keyingi xulafoi roshidin abu bakr roziyallohu anhu umar ibn hattob usmon roziyallohu anhu va hamda ali ibn abi tolib roziyallohu anhu va hamda bu umar ibn abdul aziz bu kishi ham xulafoi roshidin al mahdiyin ba'zi bir hadislarda meni yo'limni tutinglar ashoblarimni yo'lini tutinglar va ashoblarimga ergashgan kishilarni yo'lini tutinglar va ularga ergashgan kishini yo'lini tutinglar deb davrlarni ham aytib qo'ydilar shu mendan keyingi yashagan odamlar ko'p qarama qarshilikni ko'radi deb ogohlantirdilar mana bu kalimalarni hammasini biz diqqat bilan ko'rar ekanmiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining risolat vazifalarini to'la o'tab hamma narsani bayon qilib qo'ydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'zingizni yaqin qarindoshlaringizni ollohni azobidan ogohlantiring degan oyat xossatan tushdi bu narsa bizni hammamizga ibrat bo'lishligi kerakki xonadonlaridan ulamolar yoinki bir shunday hurmatli kishilar chiqqan odamlar mana bu oyatdan o'zlari ham ibratlanmoqliklari kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyat nozil bo'lganda umumiy ham da'vat qildilar ya'ni qurayshning hamma qabilalariga bu oyat nozil bo'lgandan keyin ollohni azobidan ogohlantirdilar va shu bilan birga xossatan ham ogohlantirdilar hatto shu darajada xossatan ogohlantirdilarki alohida quraysh qabilalarini birma bir ogohlantirganlaridan keyin ya fatimatu bintu muhammad salini min mali ma shi'ti la ughni anki min Allohi shay'a. Ey Fatima, Muhammad alayhisalomning qizi Fatima, xohlagan molimni so'rang men beraman dedilar. Menda bor molni xohlaganini so'rang, bu meni mulkim, meni qo imkoniyatimda bor narsa men beraman. Ammo sizga Allohdan bir narsani Alloh tarafidan yuborilgan narsani sizga qaytara olmayman, ya'ni azob bo'lsa, buni men qaytarishlikka qodirmasman dedilar bu hammamizga bir ibrat bo'lmoqligi kerak ya'ni ey payg'ambar siz o'zingizni yaqin qarindoshlaringizni Allohning azobidan ogohlantiring ichimizdan payg'ambar chiqqan deb amalga beparvo bo'lib qolmasin degan ma'noda. bu narsa hammamizga ham ibrat bo'lmoqligi kerakki hammalari farzandlarga o'zimizni oila a'zolariga aytishimiz kerakki mendagi bor molni so'ragin bu narsani berish menda imkoniyati bor ammo islomga amal qilmasang men senga qiyomat kuni manfaat yetkazolmayman degan narsani ogohlantirib qo'yishimiz kerak o'zimni holim qanaqa bo'ladi men buni bilmayman demoqligimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlaridan man ani faqad alloh va man asoni faqad asalloh mana bu juda bizga qattiq bir ibora bo'lishi kerak birodarlar menga kim itoat qilgan bo'lsa allohga itoat qildi dedilar menga osiy bo'lgan odam yangi menga itoat qilmagan odam ollohga itoat qilmabdi dedilar bu juda ham qattiq bo'lishligi kerak ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xususan buyurgan sunnatlarida biz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم rasulini buyrug'iga qarama qarshi ish qilgan odamlar yo fitna yetishidan yo alamlantiruvchi azob yetishligidan ehtiyot bo'lishsin dedilar mana bu oyat bizga shunday payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlardan la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam fa innama ana abdun faqulu abdullohi va rasuluh meni nasorolar Isa ibn Maryamga haddan tashqari ko'tarish tashlaganga o'xshagan ortiqcha hurmat qilib tashlaganga o'xshagan meni hurmat qilmanglar unchalik dedilar ya'ni itro deb haddan tashqari maqtab yuborishlikni aytadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi sallamni biz hurmat qilamiz u kishiga muhabbat qilamiz u kishiga bo'lgan muhabbat mizojiy masala emas iymon masalasi ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi sallamni dadalarimizdan volidalarimizdan va hamda farzandlarimizdan hamma qarindosh urug'u boshqa yori birodarlardan yaxshi ko'ramiz bu yaxshi ko'rmasak iymonimiz bo'lmaydi birodarlar Iymon shunga qayd qilingan. Muhabbat va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilish bu iymon masalasi, mizojiy masala emas, xolisa qilsa xolasa bo'laverib bo'lmaydigan, xolasa muhabbat qilib, xolasa muhabbat qilmasa bo'laveradigan masala emas bu. Ammo Nasorolar Isa ibn Maryamni haddan tashqari maqtashib, Allohning o'g'li deyishib yubordi. mana bu unga o'xshagan menga shirk keltiradigan meni ollohga sharik qilib qo'yadigan darajada meni haddan tashqari maqtamanglar dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlari bu men ollohni bandasiman ollohni bandasi va rasuli deb ataylar dedilar <coughs> hozirgi vaqtda birodarlar mana bu muhammad alayhissalom payg'ambarimizni emas ba'zi odamlarni maqtashlik shu darajaga yetib ketadiki u hamma shirkni kattasiga olib borib qo'yiladi bir kishi mo'min odam birovni maqtamoqchi bo'lsa ya'ni men shu odamni yaxshi odam deb gumon qilaman desin alloh taolo qur'onda o'zinglarni pokizalab maqtab shunday qilmanglar alloh taolo kim taqvo qiluvchi bo'lgan kishilarni olloh o'zi biluvchi boshqa maslaklarda birodarlar shu fazilat yo'q edi bizga kofirlardan boshqa din dushmanlaridan shu yo'l bizga o'tib qoldi ashoblarni unaqa bir nomlari haddan tashqari uzun emas edi u uzundan uzun nomlari bo'lgan emas umar ali usmon deb xitob qilishardi xalifa bo'lishganlarida ya xolifata Rasulillah deb abu bakr radhiyallohu anhu shunday deyishdilar u kishidan keyingi xalifani amirul Mu'minin deb ataldi chunki abu bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xalifasi o'rinbosarlari edi endi umar ibn hattob bo'lsa abu bakr radhiyallohu anhu o'rin o'rinbosarlari bo'ldilar bu kishini o'rinlariga shu kishi xalifa bo'luvdilar endi xalifa tu rasulilloh bo'lib cho'zilib ketib qolishligi chiqmasin deb amirul mo'minin deyildi keyingilari xolifatu xolifati xolifati rasulilloh bo'lib qoladi shuning uchun amirul mo'minin deyildi amirul mo'minin umar deyishadi u uzundan uzun nomlar cho'zilib ketishlik ashoblar davrida bo'lmadi bu maqtashlik hech qanday foyda bermaydi dedilar haddan tashqari maqtovchilarning yuzlariga ba'zi rivoyatlarda afroh og'izlariga turpoq sepinglar dedilar ba'zilar shu zohir hadisni olib turib bundan murod man qilinglar deganligi deyilmadida demasdan zohiriga olib turib maqtagan odamlarga olib shu buyruqni bajargan bo'laylik tuproq olib sepishdilar ammo keyingi davrda birovni maqtab ham qutilmay qoldingiz birodarlar maqtasangiz menga hasad qilib sen hamma maqtovimni aytmayapsan sifatlarini deydigan bo'lib qoldi ana shuning uchun bu maqtovlar foyda bermadi hech qanday bu maqtov insonni buzadi boshqa maslahatlardan bizga birodarlar bu kirib qolgan shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni maqtamanglar degan so'zlarni bilishimiz kerak ba'zi bir odamlarga bu hadisda aytilsa ba'zi hurmatli odamlar bu nihoyatda bir tadbir meni maqtamanglar desa odamlar maqtaydi kamtar ekan deb deydi ho'p ular ham qilib ko'rsinchi qani meni maqtamanglar desinchi shu ustalikni qilsin ular ham bo'lmasa lekin ular bu narsani qilolmaydi maqtashlikka mukofot bermasa birov maqtamaydi birodarlar hozirgi vaqtda ana shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu joyda bizga nihoyatda katta yo'llanma berdilarki bu narsalar bu maqtovlar emas bu qurum maqtov bilan hozirgi vaqtda mana savol ko'p menga xat yoziladi men buni minbardan javob bermaslik nima edi ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hurmatlarini ko'p odamlar o'rindan turishlik bilan yoki bir u kishini maqtovlari bo'lganda tug'ilganliklari xabari o'qilinganda o'rindan turishlik bilan qilmoqchiveradi ham ziyofatga yesangiz yana hazm qilib turib yana olsangiz mana shu narsa bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbatni ko'rsatish bo'lsa juda oson bo'lgan bo'lardi unda lekin u muhabbatni u bilan isbotlashlik emas rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga amal qilishlik bilan isbotlash kerak bu qiyin bu narsa shuning uchun bu narsadan hamma voz kechadida juda oddiy narsalardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hurmat ko'rsatmoqchi bo'lishadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlaridan hamma vasiyatlari poymol qilinganga o'xshagan mana bu vasiyatlari ko'p poymol qilingan yahudlarni olloh qatl qilsin payg'ambarlarning masjid mana bu vasiyatlari ko'p poymol qilingan yahudlarni olloh qatl qilsin payg'ambarlarning masjidlarini payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishgan dedilar payg'ambarlarining qabrlarini masjid qilib olgan yahudlarni Alloh qatl qilsin dedilar birodarlar islom ummatiga nima bo'ldi islom ummati payg'ambarlarini kimligi noma'lum bo'lgan odamlarning qabrlarini ham masjid qilib oldi rasulining vasiyatini shunchalik poymol qilishdi va yana bu masjidda namoz o'qishlikda afzal hamda sanashib oldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ogohlantirgan nasihatlariga hech quloq solmadi bu islom ummati birodarlar nasihatlardan bittasi man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar men aytmagan so'zni meni aytdi deb kim aytgan bo'lsa joyini jahannam o'tidan hozirlab olib dunyo aytsin dedilar mana bu vasiyatlar ham poymol qilindi birodarlar islom olamida mavzu kizib yolg'on hadislarni kitoblarga islomning dushmanlari olib kirishdida mana bu narsa bilan sof islomni bulg'ashdi Allohga hamdlar bo'lsinki, haqiqiy muhaddis ulamolarni Alloh subhanahu va taolo o'zini dinini muhaddis ulamolar bilan himoya qildi. Sahih hadislar saqlanib qoldi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ko'p mana tegi ko'p kitoblarda ham u hadisning sahihligi, sahihmasligi e'tiborga olinmasdan yolg'on hadislar bilan nihoyatda to'ldi birodarlar. Shuning uchun mana bir doim alloh subhanahu va taolodan qo'rqqanligimizdan mana shu hadisni o'qiganimizdan boshlab hadislarni biror bir harfini tushirmasdan shuni to'g'ri o'qishlik uchun shu doim hadislarni kitobga qarab o'qib berishligini odat ha boshqalar ham deb o'shani o'qib berishligimizni siri ham shu birodarlar biror bir harfni buzib qo'ymaylik degan bilan chunki hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan aytmagan so'zlarni aytdilar deb aytilsa joyini jahannam o'tidan hozirlab olsin shu odam chunki birovga yolg'onni tuhmat qilishlik bilan payg'ambarga yolg'onni tuhmat qilishlik barobar bo'lmaydi chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishi shariat ilmini o'zgarmas qonunni olib kelganlar buni banda tarafidan qo'shib qo'yilgan narsa nihoyatda bir xatardir islom manhajini bulg'ab qo'yadi kitoblarda aliyul qori allohni rahmati bo'lsin ibn taymiya jaloliddin Suyuti mana bu kishilar mavzuot ya'ni hadislarning yolg'onlarini hammasini to'plab mana bular odamlar tarafidan to'qilgan hadis deb atalgan so'zlar deb bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmagan so'zlar deb shu kitoblar mana saqlanib qoldi buni ulamolar hammasi bilishadi birodarlar allohni <coughs> rizosi bo'lsinki mana hozirgi vaqtda tirik bo'lgan nosiriddin alboniy mana bu kishi hadis ilmidagi eng mutaxassis bo'lgan olimlardan sanaladi bu kishi nosiriddin alboniy o'zilari zaif va mavzu bo'lgan hadislarni hammasini silsilalarini ko'rsatib kitoblarda yoritib berganlar mana bu bilan sahih hadislari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni saqlanib qolgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlardan bittasi innila usafihun nisa dedilar ayollar bilan qo'l berib ko'rishmayman dedilar ya'ni bu nomahramlarga xos nomahram ayollar bilan qo'l berib ko'rishmayman dedilar mana bu narsani ham bilib qo'yishimiz kerakki islomdan boshqalarning bizlarga olib kelgan yo'llari bular dedilar sunnatimdan yuz o'girgan odam mendan emas dedilar mana shu hadisni muttafaqun alayh hadis birodarlar bu hamma sahihlarda zikr qilingan hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan abu hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki imom muslimning jami sahihlarda keltirilgan mazmunini aytamiz qabristonga keldilar va qabristondagi kishilarga assalomu alaykum min mu'minin deb salom berdilar inna inshaallohu bikum an qaribin lahikun dedilar sizlarga biz oz muddatdan keyin sizlarga ham biz ham ulanamiz bog'lanamiz dedilar sunnatchiki qabrlarni ziyorat qilganda salom berib mo'minlar qavmiga salom dedilar ya'ni hamma qabrga salom berilmaydi mo'minlarni qabriga salom beriladi boshqa mo'min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 Qaniydi bir birodarlarimizni ko'rganimizda shuni do'st xohladim dedilar. Shunda ashablar birga edilar, ki "Ya Rasululloh, biz sizni birodarlaringiz emasmizmi?" dedilar. Shunda ki "Sizlar mening ashablarimsizlar dedilar. Ashob ya'ni birga bo'lgan kishilarni ashab deydilar. birga sohib degani birga yurgan birga turgan do'stlarni sohib deydi ammo ahun bo'lsa u ko'rishgan bo'lishligi shart emas ko'rmagan maslakda bir bo'lgan kishilarni ham ixvan ya'ni birodarlar deydi shuning uchun ham al mo'minlar deyilmadi mo'minlar ashoblar bular deyilmadi mo'minlar ixva birodarlardir va shuning uchun ham duoda robbana lana va ikhwanina allazina sabaquna bil xudoyo bizlarni gunohlarimizni kechirgin va bizdan ilgarigi iymon bilan o'tgan birodarlarimizni gunohlarini kechirgin deb duo qilishlikka ma'mur bo'ldik demak birodar ko'rinmagan iymondagi kishilarni biz birodar deymiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birodarlarimizni bir ko'rganimiz deydi deb orzu qildilar shunda ashoblar biz birodaringiz emasmizmi deganlarda sizlar ashoblarimsizlar birodarlarim hali kelishgani yo'q dedilar shunda yo rasululloh hali dunyoga kelmagan birodarlaringizni qanday tanib olasiz deganlarda aytdilarki mabodo bir kishini qashqalik peshonasi va oyog'ida qashqasi bo'lgan otlari bo'lsa va peshonasida ham oyog'ida ham qashqasi yo'q tim qora otlarni ichiga kirib ketgan bo'lsa otlarni ajratib tanib oladimi dedilar ha albatta talab oladi dedilar unday bo'lsa meni birodarlarim tahoratni asarlari natijasida tahorat qilgan o'rinlari nur bo'lib ko'rinib turadi dedilar ya'ni tahorat qilmagan odamlar go'yoki tim qora bo'lib tursa bular tahorat qilganliklari natijasida tahorat o'rinlari nurdan bo'lgan qashqa bo'lib ko'rinib turadi dedilar shundan tanib olaman dedilar men ularning havzi kavsarda kutib turuvchi avval borib turuvchi kishisiman dedilar aytdilarki havzi kavsardan ko'p kishilarni qaytarib surib haydaladi xuddi adashgan tuyani haydalganga o'xshagan dedilar shunda men ularga nido qilib chaqiramanki qani bu yoqqa kelinglar deb chaqiraman dedilar shunda menga xitob qilinadiki innahum baddalu ba'daka sizdan keyin diningizni o'zgartirib olgan bu odamlar deyiladi men aytamanki sohqan sohqan yo'g'ilishsin bo'lmasam deb havzi kavsardan uzoqqa ketishsin deb duoyi bad qilaman dedilar birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali dunyoga kelmagan o'zlarining sunnatlarini ushlagan kishilarni birodarlarim dedilar biz har qancha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deb ming tillarimizda u kishini nomlarini eshitganda salovatlar aytsaku u kishi ummatim demasa bizga foydasi yo'q buni u kishi birodarlarim dedilar kimni aytyaptilar sunnatlarni mahkam ushlagan kishilarni shu o'rinda shu narsani keltirish munosibki umar ibn hattob roziyallohu anhu umraga chiqib ketayotganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ey birodar duoda esdan chiqarib qo'ymang dedilar umar ibn hattob ikkinchi xalifamiz shunchalik martabalari Alloh o'zi biladi qanchalik martabalarni balandligini islomda adolat qilgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan zarracha siljimagan kishi shu meni birodar deb ataganlari uchun dunyoni hammasi bo'lganligidan ko'ra shu so'zlari menga qimmatli turadi dedilar meni birodar dedilar deb birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini ushlab hali ko'rmagan kishilarni umar ibn hattobni qatoriga qo'yib turib birodarlarimni bir ko'rsamidi dedilar mana bu narsani biz tushunishimiz kerak biz qayerga ketayotganligimizni bilishimiz kerak mana bu so'z bilan birodarlarimni bir so'zi biz uchun bu so'z ham butun dunyoni mulki bizga bo'lgandan ko'ra bu so'zlar qimmatbaho bo'lishi kerak edi lekin bizni qalbimiz o'lganligi uchun ochiq bo'lmaganligi uchun umar ibn hattobning qalblari ochiq bo'lganligi uchun ey birodar duoda esdan chiqarib qo'ying degan so'zlarini dunyoni hammasi meniki bo'lganligidan ko'ra shu so'zlar qimmatbaho dedilar demak bu yerda ularni havzi kavsarda kutib turib ularni men chaqiraman dedilar chaqirganda sizdan keyin diningizni o'zgartirib yuborgan bu odamlar deganda sohdan sohdan yo'qolsin bo'lmasam deyman dedilar inson shunday joyda shunday ulug' joyda havli kavsarni huzurida butun rahmatan lil alamin sayyidul bashariya sayyidul anbiyo shunday chaqirib turgan soatda haydalishligini ko'zdan kechirib qo'ysin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dinini o'zgartirib boshqacha talqin qilayotgan odam mana bu bilib qo'yish kerakki islom nimaga buyurgan bo'lsa hech bo'lmaganda buni aytishlikni saqlab qolishimiz kerak mana bu soatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining qabristonda turganlarida shu yerda ollohning ilmi azalisi bilan bu kishiga bildirdilar mana bu bilim bilan u kishi doim baxt qilib qo'ydilar shuda biz dinni o'zgartirib qo'yishlikni men g'urabo hadisiga shuni bog'lab gapirayotganligim shuki mumkin ba'zi bir kishilar hali biz hech g'urabo bo'lganimiz yo'q birodarlar islom yo'lida biz hech qanday qiyinchilik topganimiz yo'q biz bizni odamlar hurmat qilyapti biz hali xorlikni topganimiz yo'q sunnatni ihyo qilish yo'lida hali biz so'kishlar boshqa kaltaklar birontasini biz hali eshitganimiz yo'q birodarlar ammo shu dinni o'zgartirgan odamlar nihoyat darajada xorlanadi jannatda xorlanadi alloh subhanahu va taoloning rasuli tarafidan duoyi bad qilingan kishilar bular bularga gap ta'sir qilmaydi hech qachon chunki rasulini doim batiga uchragan odamlar dinni o'zgartirgan odamlarga ovora bo'lmang ularni gapirib tushuntiraman deb ular hech qachon o'rganmaydi. chunki ular rasulining so'zi bilan havzi kavsardan haydalgan odamlar xuddi adashgan tuyani haydalanishidek shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu so'zlari Men ragiba an sunnati falaysa minni. Meni sunnatimdan boshqa tortgan odam mendan emas dedilar. Ana shu mendan emas ekanligini hozir shu degan so'zlarini hozir tushunmasa, yaqin kelajakda tushunib qoladi. Sizlarni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi sallam aytgan g'ariblardan qilsin. O'zimizcha u g'aribman deb olmaylik. Ana shu jannat shu g'ariblarga bo'lsin deganlari mana men avvalgi darsimizda bir qisqacha aytib qo'ydim haqiqatda bu sunnatni ihyo qilayotgan odam o'zi kurashgan odam bu g'ariblik lazzatini tatiydi lekin bu g'ariblik aslida azizlikdir bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerda mo'min kishi vafot qilsa g'urbat yerida uning g'amgin bo'lib yig'laydiganlari bo'lmagan joyda vafot qilsa osmonu yer yig'laydi dedilar فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين shu oyatni o'qib qo'ydilar osmonu yer kofirlarga yig'lab ham qo'ymaydi ya'ni mo'min odam g'urbat yerida vafot qilsa uni g'amgin bo'lib uni hech kimi yo'q bo'lgan odam turgan vaqtda osmonu yer unga yig'laydi birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu so'zlaridir shuning uchun bu g'urbat bu izzatdir ibn taymiya o'zlarining hayotlarida yigirma to'qqiz yil hammasi bo'lib mahbus bo'lib yashaganlar bu kishining hibsxonaga kirib ketayotganligini odamlar ko'rishib bu kishi go'yoki u uydan bu uyga kirib ketayotgandek tasavvur qilishar ekan u kishi hech bir hibsxonaga kirganliklarini hisob qilmas ekanlar Shuning bilan shu vaqtda birodarlar namoz o'qigan, ro'za tutgan odamlar shularni habs qilgan. Lekin ular sunnatni ihyo qilishlik uchun hayotini sarf qilgan zotlardan bittasi Ibn Taymiya hisoblanadi. Allohning rahmati bo'lsin. U kishini islom olamiga qilib ketgan xizmatlarini misli yo'qdir birodarlar. Mana bu 29 yil hamma oxirgi vafotlari ham habisxonada bo'lgan. Bu kishi habisxonaga kirganlarida shunday kiriblar shu oyatni o'qib qo'yar ekanlar. Fadhiba lahum bisurillahu bab batinuhu fihi rahmatu va zohiruhu min kibarihil azab deb qo'yar Bu asli bu oyat shuki qiyomat kuni munofiqlar kishilar munofiq munofiqa xotinlar hammasi mu'minlarni ko'rib ularning nur bilan ketayotganliklari zulmat munofiq va kishilar va munofiq ayollar zulmatda qolgan vaqtida ular shunday mo'minlar oldilarida hayotda ham ular islom nuri bilan yo'l tutganlari uchun oxiratda ham ularning oldida nur turar ekan ey sizlar bilan birga yurardik nuriylardan bir ozgina beringlar desa yo'q biz sizlar biz bilan yurganinglar bilan qalbinglar boshqa edi deb xitob qilinar ekan bular bilan sizlar zohirda birga bo'lganinglar bilan boshqa odam bo'lgansizlar dedi shunda ularni o'rtasiga sur urilar ekan ya'ni bir katta bir to'siq paydo bo'ladi uni botini ya'ni ichi mo'minlar turgan tarafi rahmatu zohiri bo'lsa tashqarisi azob bo'lar ekan Bu kishi habisxonaga kirishlar bilan shu oyatni o'qib turar ekanlar. Batinuhu fihi rahmatu va zohiruhu min qibalihi azab. Rahmat bor joyga kirdim, bu o'rtamiz to'sildi, munofiqlar tashqarida qoldi deb qo'yar ekanlar ya. Ana u kishi Allohning zikri bilan, Allohning buyrug'i bilan shunday shunday yashagan ekanlarki, men rahmat o'rtada bir devor uruldida ichi rahmatu tashqarisi azob qoldi deb debdilar ekanlar ya'ni munofiqlar qoldi tashqarisida olloh meni munofiqlar bilan birga yashashligini iroda qilmadi olloh meni baxtli qildi deb debdilar ekanlar ollohni ya'ni eng katta bir rohati ollohni zikridir birodarlar har bir zikr degani har bir ishni olloh buyurgandek yashashlik bu lazzatni alloh taolo hammamizga ham bir nasib qilsin bu lazzatni bir tatigandan keyin inson boshqa narsalarni hammasini o'zi bilan boshqalar o'rtasida to'siq borligini bilib qoladi birodarlar Hayr bir savollar dengizi bo'lib ketibdi birodarlar savollar birodarlar ko'p bir yuzaki nihoyatda bir sayoq savollar berilgan masalan yosinni xosiyatlari unaqa bunaqa bunaqa unaqa degan narsalar yozilibdi birodarlar biz yosinni agar tirikligimiz yaxshi yuradigan uchun yosinni o'qishimizni ham cho'qa chiqarib yubormaylik birodarlar biz yosinni Allohning kalomi deb o'qiveraylik bizga shu yosindan bo'ladigan nima xosiyat bo'lsa bizga nasib bo'ladi ammo shunaqa maqsadlar qilib o'qilinsa bu narsa bittasi ham muyassar olmaydi, birodarlar mabodo muyassar bo'lsa shu odamlar hali bir so'z borki baxil agar valo tusrifu oyati bo'lmaganda qur'onga ham iymon keltirmasdi isrof qilmanglar degan bahona bilan shu baxilligini isbotlab yuradi deydi shunga o'xshagan qur'onni ham biz birodarlar bir tirikligimizni yaxshi o'tishligi uchun agar shunaqa xosiyatlarni eshitmasak qur'on ham o'qimasak ham biz bo'lmasa biz qur'onni xolis Allohning rizosi uchun o'qib, ma'nosini o'rganib, amal qilishlikka harakat qilaveraylik. Bizga nima manfaat bo'ladigan bo'lsa, shu narsa muyassar bo'laveradi. Undan xotirjam bo'laylik. Aytdiki, ba'zi bir kishilar masalan jismonan bo'yni o'sishligi yo boshqa mana shunday narsalar uchun ba'zi dori-darmonlar qilsa bo'ladimi, yo'qmi deb. Albatta bo'ladi. biz o'zimizni jismonan tarbiya qilib shunaqa narsalar bilan bir iste'mol qilib dorilar bilan ichishligi bizni buyurdi agar alloh taolo shuni dori kasal ham yaratdi va dori ham yaratdi agar shu dori to'g'ri to'g'ri kelib qolsa olloh dori qilganligi uchun bu narsa shifo bo'lib qoladi qon berishlik haqida mabodo shu odamga qon berishlik zarur agar qon berilmasa halok bo'ladi deyilsa tabib hozir musulmon tabib aytgan bo'lsa albatta qon bilan bo'lsa ham bu hayoti bu qolishlikka sabab bo'lishligiga harakat qilmoqligi kerak ya'ni bu yerda musulmon odamga bir muhtojini ta'minlash hay haqida yozibdilar bir kishi bir ikkita savollar bittasini o'qiyapmiz ya'ni musulmon odamni muhtojligini ta'minlashi to'g'risida albatta ya'ni musulmonlarni bir ishlarga e'tibor berib qo'yishimiz kerak e'tibor degani birodarlar islomni faqat bizni o'zimizni ishimiz bitmagandagina tushunmaylik bizni ishimiz tutkizmayapti deb tushunmasligimiz kerak ya'ni albatta bu zarur vazifalardan ya'ni musulmonlar musulmonlarni bir ishini buyurishlik yaxshi taqvo ishlarda o'rtoqlashib yordamlashinglar deb olloh buyurgan shu so'zni aytamiz farz vojib degan so'zlarni aytmaymiz buyurgan alloh taolo shu ya'ni o'rtoqlashishlikka buyurgan bu birodarlar ba'zi narsalarni talab minbardan aytish qo'yishni nima qilinibdi minbardan birovni shaxsiy gaplari aytilmaydi birodarlar yo'qolgan narsa bayon qilinmaydi yo'qolgan narsani masjidda kim mana narsani e, topib oldi degan vaqtda alloh taolo shu yo'qotgan narsangni toptirmasin deb topilmasin deb duo ibodat qilganlar siz masjid ichida savdo qilayotgan odamga alloh taolo tijoratingni foydalantirmasin deganlar shuning uchun yo'qolgan narsalar bunaqa narsalar masjidda e'lon qilinmaydi Şimdi bu yerda bir odam shu shunday uslubdagi savollar ko'p bo'ladi. Hammasiga javob beramiz hozir. Shunaqa mazmundagi savollarni o'qimaymiz bundan keyin. Bir odam deydi, jomiyda namoz o'qiydi deydi. Va keyin volidasini uradi. Shuni yaxshi emasligini bu qanaqa bu deydi. Jomiyda o'qigan odam ham uraveradi, jomiyda tashqaridagi odam ham uraveradi bunaqa odam. Bu jomiyda biz masalan biror ro'z nima aytish kerakki, jomiyda onasini uringlar deb aytayotgan bo'lsa, endi keyin shu jomiyni nima qilib ko'rish kerak. bu endi bu narsa birodarlar bu har bir narsani u nimani buyurilishi bu jomiyda bir odam kirib qolishligi bilan maloikaga aylanib qoladi deb birov aytgan emas birodarlar jomiyda unaqa bir suv yo'qki shu suvga solinishi bilan farishta tabiat olib chiqarib yuboradigan bu yerga masalan kiradi e, kirib islomni hukmini eshitadi ba'zi odam masxara qilib chiqib ketishi mumkin ba'zi odam buni amal qilaman deydi ba'zi odam bittasiga amal qiladi shunday bo'ladi. bu savollar borki birodarlar mana o'zi e, bu jomiyda namoz o'qiydiyu mana yo kelini olib turib kelinga javob berib yubordi yoki o'g'lini uylab turib o'g'lini ajratib yubordi shunga o'xshagan o'zi jomiyda namoz o'qiydi degan savollar kelib qoladi hammasiga shu javob shu birodarlar endi bir kishi bir hadisni nima qilibdilar hadis sharif borki buni cholasi ham qolibdi eng yomon odamlar mazmuni shuki eng yomon odamlar ikki toifa odamlar deganlar birinchi qabristonlarga masjid qurgan odamlar eng yomon odamlar va ikkinchisi qiyomat bo'lganda tirik qo'ygan odamlar deyilgan ya'ni duolarni ichida xudoyo qiyomat bo'lmasdan meni dunyodan jonimni olgin deb duo qilib yurishlik kerak qiyomat vaqtida yerda ollohni zikr qiladigan la ilaha illalloh muhammadu rasululloh kalimasini aytadigan odam qolmaydi alloh taolo bunaqa odamlarni hammasini pokiz odamlarni vafot toptiradi va keyin qiyomat bo'ladi qiyomat bo'lgan vaqtda tirik qolgan odamlar eng yomon odamlar bo'ladi va qabrlarga masjid qurgan odamlar ham eng yomon odamlar deb ikki toifani aytiladi ba'zi shu qabrlarga masjid qurishlik xato deb aytsak oldingi olimlar aytmaganu deb qo'yishyapti ko'plari endi oldingi olimlar aytmagan bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar biz endi shu kishini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga muhammadu rasululloh deb iymon keltirib qo'yibmiz shuning uchun shu kishini so'zlarini olishimiz kerak bo'lib qoldi shuning uchun aytyapmiz endi biz ham aytmasak falonchi ham bo'lib aytmagan deydi uni o'rniga biz aytib qo'yaveraylik bu hozirgi tiriklar qilmasa ham bizni hozir hurmatimiz bo'lmasa ham o'tib ketgandan keyin bir hurmat qiladigan odamlar chiqib shu so'zni qabul qilib shunga amal qilishib qoladi mana hozir ham tirik bo'lgan odamlarni o'tib tiriklik vaqtida bironta aytganini qilgan masalan olimlardan lekin aytganda qilgan emasu o'tib ketgandan keyin aytmagan deb turishadi u olimlarni aytganligini agar qilganda ancha tuzgadan bo'lib qoladi bizni millatda bu sharmat narda o'ynaganlarga olloh la'nati bo'lsinmi degan hadis bormi deyapti men bu hadisni ko'rmaganman bo'lmasa kerak allohu alam lekin kim narda o'yinini o'ynagan bo'lsa ya'ni narda qimor o'yini bo'lgan shuni o'ynagan bo'lsa qo'lini go'yoki to'ng'iz go'shtiga tekkizibdi deganlar ya'ni bu degan so'z birodarlar mabodo e, bir bu, bu so'zni misolini hozirgi odamlar ha go'shiga go'shtiga qo'lini tekkizsa hech narsa bo'lmaydi uni maza qilib yeyapsiyu ko'p odam deydi buni mo'min odam qalbi bilan tushunsa u to'ng'iz go'shtiga qo'lini tekkizdi deganda titrab ketadi ya'ni u degan so'z harom narsaga go'yoki hozirgi odamlarga tushunarli qilish uchun bir odam narda o'ynagan bo'lsa barmog'ini o'zini najasiga tiqibdi degan desa ana shunday tushunishadi ana shunday Buni shunday tushunishimiz kerak mana. Mo'min odamlar to'ng'iz go'shtiga qo'lini tekkizibdi deganda o'zi u albatta bu narsani tashlaydi mana. Odamdan shirk amali sodir bo'lgan bo'lsa, aniq ko'rgan bo'lsa, shunga iqtido qilish durust emas, birodarlar. Lekin boshqa odam uni ko'rmagan bo'lsa, uni biz noto'g'ri ish qilyapti deya olmaymiz. Ko'rgan odamga sobit bo'ladi, iqtido qilmaslik kerak. Yeyilgan ovqat bilan sunnat namozini ba'zi kishilar so'radilarki, sunnat namozini uyda o'qigan bo'lsa shuni kelib tahiyatul masjid edi deyapti tahiyatul masjid o'qish kerakmi degan savol bor biz shu hafta ertalabki namozda mabodo bir kishi bir kishi tahiyatul masjidni ertalabki vallohu alam sunnatul fajr ikki rakat sunnatul fajrdan boshqa namoz yo'q subh vaqtida shunga binoan shu ikki rakat sunnatni uyda o'qiydigan bo'lsa bu yerda tahiyatul masjid o'qimay turadi shu shu hadis keltirib bo'ladi endi boshqa nimalar haqida bo'lsa ozondan boshqa bizni diyorlarimizda boshqa surat topilmaydi birodarlar chunki bizlarda ko'proq erkishi namozga azon aytilishi bilan uyda sunnatni o'qib chiqadigan bo'lsangiz farzim o'qib bo'lganligidan keyin keyin kelasiz boshqa namozlar shunday bo'ladi albatta bu shuning uchun mana shu ertalabki namozda so'raladi ko'proq ertalabki namozni sunnati uyda o'qilgan bo'lsa o'rtada boshqa namoz o'qimay turiladi vallohu alam holda uxlab qolgan bo'lsa birodarlar bu uxlab qolgan odamniki namozi uzrdir u bilan imomga o'tsa bo'ladimi deb albatta o'tsa bo'laveradi ya'ni uxlab qolgan odamga endi uzr bo'ladi aytamizki qabristondagi gaplarni hadeb olmasin birodarlar qabristonda masjid bo'lsa agar ehota qilib ajratilmagan bo'lsa unda namoz o'qib bo'lmaydi hadislar shuni ko'rsatyapti